Edhe do t'i vendos se kam vendos në, në, në pika, edhe do t'i vendos në diskutim të inshallah në këtë në këtë seancë, inshallah me lejen e Allahut. Një një sipas mundësisë, mund të kem lënë disa gjëra pa shqyrtuar, por do të përpiqem të shqyrtoj ato që janë më kryesore. Ë Së pari, ë prokuroria thot në mund mund të ndodhë ndonjëherë që mund të shprehem në, në numrin shumës, por gjithmonë kam për qëllim vetëm veten time askënd tjetër. Në çdo lloj deklaratë do bëj këtu në këtë lloj mbrojtje. Ë së pari të të tregojnë që prokuroria ka pretenduar që veprimtaria ime është veprim të veprimtari kriminale. Dhe unë këtë këtë lloj pretendim prokurorisë e refuzoj dhe e quaj fyerje shumë të rëndë. Edhe unë do ta vërtetoj me fakte që kjo lloj akuzë të cilën ka ngritur prokuroria ndaj meje, kjo është akuzë ndaj fesë islame jo ndaj meje personalisht. Ë thot prokuroria, roli kryesor dhe i veprimta në veprimtari i përkiste dy të pandehurve, domthonë ka për qëllim mua, Genci Balla dhe Bujarit, të cilët duke qenë imam kishin peshën kryesore në veprim në veprimet e kryera në drejtim të realizimit të qëllimeve të tyre kriminale. Domthonë sipas prokurorisë e ka përmend faqe numër 6, ne kemi qëllime kriminale. Kjo është pretendimi i prokurorisë. Gjithashtu thotë i pandehuri Genci Balla ka në, në këtë veprimtari kriminale rolin e organizatorit, faqe 68. Kështu që sipas prokurorisë, veprimtaria ime ka qenë veprimtari kriminale me synime kriminale. Le ta shohim këtë gjë konkretisht. Sepse domethënë përderisa këto veprime kriminale kanë sjellë gjithë ato faqe edhe ka shprehur ka dërguar fakte të cilat vërtetojnë veprimtarinë tonë kriminale. Një, lufta që zhvillohet në Siri kundër regjimit esedist, esedist e esedi është i pari i shtetit, Bashar al-Assad, quhet quhet Bashar al-Assad, thonë esedi. Esed ka që ka qenë emri i të jatit, Bashar është ky quhet sot. Ky është Bashar al-Assad. Po lufta që zhvillohet në Siri kundër regjimit esedist kriminal sipas prokurorisë quhet terrorizëm. Këtë e ka shprehur në faqen 4, në faqen 5, në faqen 7, ku dhe e cilëson që kjo luftë është terrorizëm ku thotë, gjatë ligjëratave të tyre të pandehurit, domethënë ne të dy mua dhe Bujarin, kështu do të shohim të duhet të përmend Bujarin sepse përmend të dyja. Bëjnë thirrje dhe nxisin dhe bëjnë propagandë për pjesëmarrje në veprime luftarake duke nxitur në këtë mënyrë bëjnë thirrje për veprime luftarake duke nxitur në këtë mënyrë kryerjen e veprave të ndryshme me qëllime terroriste. Pika pika. Ë Më poshtë thotë, e cila e përkrah luftën në Siri. Kështu që duket qartë, kjo është faqja 7, kështu që duket qartë që prokuroria e quan luftën në Siri kundër në kundër ë regjimit kriminal të Asadit terrorizëm. Kjo është kjo është teksti i fjalës së saj. Gjithashtu në faqen 8 dhe në faqet e tjera, ajo ka shprehur të njëjtën ide që lufta kundër regjimit të Asadit, i cili është krimin regjim regjim kriminal, dhe ka vrarë me qindra mijëra njerëz të pafajshëm. Dhe ka përdhunuar vetëm Allahu e di se sa ka përdhunuar gra, gra, edhe sa ka vrarë fëmijë, edhe sa ka varrosur njerëz gjallë. Lufta kundër tyre sipas prokurorisë quhet quhet terrorizëm. Çfarë kërkon prokuroria? Me anë të këtyre shprehjeve që tregon të cilat i quan terrorizëm. Sipas prokurorisë, muslimanët, ndër ta jemi edhe ne, ne duhet që të mos quhemi kriminelë, të rrimë duarkryq, edhe të duartrokasim, kur vriten muslimanët e pafajshëm në Siri, të cilën në cilën janë vrarë, domethënë, domethënë sipas statistikave e mediatike, thuhet që janë mbi 350.000. Kjo është para dy vjetëve siç thonë, nuk e di sa e vërtetë, por domethënë normalisht që mediat nuk nuk tregojnë gjëra reale, e vërteta do të jetë shumë herë më e lartë. Në gjithë kjo kjo është shprehje e prokurorisë në cilën e tregon, siç pra ju a tregova, që kjo lloj lufte kundër këtij regjimi kriminal, i cili ky është kriminal i vërtetë, quhet terrorizëm. Atëherë, cila është nxitja ime që kam bërë unë në të vërtetë? Unë në të gjitha ligjëratat e mia që kam mbajtur Shtatë ligjërata i dëgjuam edhe këtu, i kërkova atëherë dhe prokurores që ajo të të shprehet. Çfarë problemi kanë këto ligjërata? Unë po e them në të gjitha ligjëratat që kam mbajtur unë, natyra ime në të cilën unë kam përdorur është që unë tregoj ajetet kuranore dhe ajetet janë vargjet e Kuranit, ajetet quhen vargjet e Kuranit. Kam përdorur vargjet a, ajetet kuranore dhe fjalët e profetit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe ky është Islami. Islami është ajo që thuhet në Kur'an dhe ajo që ka thënë profeti jonë Muhammedi alayhi salatu wassalam, e cila është vërtetuar me zinxhirë të transmetimit të sakta. Këto janë ligjëratat e mia. Për këtë arsye, unë në këto ligjërata kam shprehur atë që ka shprehur Allahu në Kur'an. Edhe prokuroria ka shkëputur nga ato ligjërata, disa pjesë, në disa raste duke hequr dhe fjalën ka thënë Allahu i Madhëruar që unë kam shprehur në fillim të tekstit për të treguar që unë po citoj fjalën që ka thënë Allahu i Madhëruar, për të më mveshur mua sikur unë po them diçka nga vetja ime dhe po bëj nxitje nga vetja ime pa thënë atë që është në Kur'an. Për këtë arsye, unë nuk mohoj atë që kam thënë në hutbe, por unë tani do të tregoj Disa ajete kuranore, të cilat unë i kam shprehur në hutbe, edhe ka dhe shumë tjera që unë s'i kam s'i kam shprehur në vërtet në hutbe, por të cilat ndodhen në Kur'an dhe pikërisht në tekstin ky ky teksti i Kur'anit, shikojeni këtë me vëmendje ju lutem. Ky është teksti të cilin e ka shpërndarë komuniteti musliman shqiptar që në vitin 1993 në mos qofsha i gabuar mbase më shpejt. Ky është teksti që e ka shpërndarë dhe ky tekst i Kuranit që është përkthyer në gjuhën shqipe. Ky ndodhet sot në të gjitha xhamitë ose në shumicën dërrmuese të xhamive, të cilat janë nën juridiksionin e Komunitetit Musliman. Mund të jetë edhe në bibliotekën kombëtare, nuk e di se nëse është aq e rëndësishme është, unë do të lexoj disa tekste nga ky libër, sepse këto tekste janë pikërisht ato tekste të cilat prokuroria i ka shkëputur Dhe më ka akuzuar mua për to. Për shembull, në një rast të tillë, në faqen 40, prokuroria ka nxjerrë një mesazh nga dy dy numra telefoni të cilët më përkasin mua, faqen 40, në të cilën në këto mesazhe ë është e shkruar ajo nuk e di se çfarë shkruhet, s'e ka idenë, po do ta them unë tani se ç'është shkruar në to, Janë shkruar dy disa fjalë të Allahut të madhëruar qoftë që ndodhen në Kur'an, ua thash faqen, faqen 40 të të, të pretencës së prokurorisë. Unë kam shkruar disa ajete, kam shkruar disa ajete janë në mesazh ato dhe prokuroria ka pretenduar se këto janë pjesë e akuzës ndaj meje. Atëherë për çfarë më akuzon prokuroria? Ja, për çfarë më akuzon dëgjojeni. Më akuzon që unë kam unë kam shkruar këto mesazhe që është fjala e Allahut që ka thënë unë po lexoj tekstin që është në gjuhën shqipe të këtij libri. Ua thash. Suretu Saf, faqja 643 është vargu numër 10. Thot: O ju që keni besuar, a t'ju tregoj për një tregti të bujshme që ju shpëton prej një dënimi të dhembshëm? T'i besoni Allahut dhe të dërguarit të Tij, të luftoni në rrugën e Allahut me pasuritë tuaja dhe me vetet tuaja, e kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse jeni që e dini. Po e po e them të shprehni siç e shprehin në gjuhën kosovare, sepse kështu është përkthy libri. Ai u fal juve mëkatet mëkatet tuaja, ju shpie në xhenete, nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe në pallate të bukura në xhenete të amshme, amshueshme, e këto janë janë ai suksesi më i madh. Domthon ky është shpërblimi i atyre që luftojnë në rrugën e Allahut. Ky është teksti i Kuranit, të cilin shpërndan Komiteti Musliman për të cilin mua më akuzon prokuroria dhe e ka shprehur si një prej fakteve të cilët tregojnë që unë jam kriminel, sipas sipas kësaj. Dhe kjo, domethënë, kjo është fakti numër 1 që vërteton që kjo lloj akuze që, që kjo lloj akuze është është duke u ngrit ndaj Kuranit dhe ndaj meje, sepse kjo është ajo që ka shprehur vetëm prokuroria aty. Ë, Gjithashtu, tekstet të cilat flasin për për xhihadin, çfarë është xhihadi më parë? Xhihadi në rrugë të Allahut është të luftosh, të luftosh rrugë të Allahut për të ngritur fjalën e Allahut lart. Dhe një prej synimeve kryesore të xhihadit është, një prej synimeve kryesore të xhihadit është zbrapsja e atyre njerëzve të cilët cënojnë fenë, jetën, nderin, pasurinë dhe çdo lloj gjëje me vlerë të muslimanëve. Dhe kjo është ajo që është duke ndodhur sot edhe që para pothuajse 5 vjetësh në Siri. Që në, që në vitin 2011, mbasi ka filluar revolucioni sirian për të hedhur poshtë regjimin diktatorial të Esedit, djalit të diktatorit djalë diktatorit tjetër i cili është babai i diktatorit gjithashtu i cili ka vrarë dhe ai po po ka vrarë si puna e të birit mbi 40000 sirian rreth viteve 70 i ka vrarë mbi 40000 sirian duke bombarduar sikur të ishin ata terroristë dhe kriminela në shtëpitë e tyre dhe ku ka rrafshuar pallatet me me bombardime të njëjtën që bëri dhe i biri duke filluar nga 2011 ta edhe deri akoma duke vazhduar deri më sot Edhe numri i të vrarëve është vetëm Allahu e di. Edhe e gjithë kjo domethënë i ka bërë muslimanët të cilët e ndjejnë veten që ata kanë një lidhje me ata njerëz të pafajshëm që vriten atje, që ata të nxiten dhe të shkojnë në ndihmën e atyre njerëzve. Allahu i Madhuar ka thënë në Kur'an surën Huxhurat, në surën Huxhurat. Innamel mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Thotë Allahu i Madhuar ka thënë besimtarët janë vëllezër. Ja t'jua lexoj tekstin si siç është këtu tek tek libri po. Në në faqen 594 rreshti numër 10 thotë s'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër. Dhe fakti që ne jemi vëllezër, domethënë ata janë besimtarë, ne jemi besimtarë, ne na na na, na bën që të kemi disa detyrime kundër atyre njerëzve. Dhe fakti që ata po vriten padrejtisht, kjo duhet t'i bëjë që çdo lloj njeriu qoftë besimtar ose besimtar, edhe nëse nuk i ndihmon ata, paktën mos ndihmojë kundër tyre. Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an. Në surën Anfal 222 faqja 222 edhe vargu 72. Është e vërtetë se ata që besuan u shpërngulën dhe luftuan me pasurinë dhe shpirtin e tyre në rrugën e Allahut. Dhe ata që strehuan të shpërngulurit dhe u ndihmuan, të tillët janë miq të njëri-tjetrit në ndihmë dhe në trashëgimi. Ata që besuan por nuk u shpërngulën, Ju nuk keni përkujdes as as ndihmë për ta derisa të shpërngulen edhe ata. E nëse ata kërkojnë ndihmë prej jush për çështjen e fesë, atëherë jeni të obliguar t'i ndihmoni. Kështu që Allahu i Madhëruar këtu thotë, e atëherë nëse ju kërkojnë ndihmë, jeni të obliguar t'i ndihmoni. E nëse ata kërkojnë ndihmë prej jush për çështjen e fesë, çështjen e fesë, atëherë jeni të obliguar t'i ndihmoni, t'u ndihmoni. Ky është teksti i Kuranit, faqja 222, e vargu 72. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë në surën Nisa, faqja 122, vargu 75. Kuptimi i ajetit po e them në gjuhën shqip se është edhe arabisht. Ç'keni ju që nuk luftoni për Zotin tuaj dhe për t'i shpëtuar të paaftit? nga burrat, gratë e fëmijët, domthonë burrat, gratë e fëmijët të paaftë, të cilët luten, Zoti ynë, nxirrna nga ky fshat banorët e të cilit janë mizorë. Ky ajet gjithashtu tregon që Allahu i Madhëruar qorton ata njerëz të cilët nuk shkojnë për të ndihmuar njerëz të cilët vriten padrejtisht. Këto janë disa vargje të cilat tregojnë që njerëz të cilët vriten padrejtisht ndihma ndaj ndaj tyre nuk quhet terrorizëm. Por quhet luftë në rrugë të Allahut dhe është luftë e drejtë. Edhe sikur mos i pëlqejë, kujt mos i pëlqejë. Dhe unë e di shumë mirë se përse prokuroria dhe shteti e quajnë këtë terrorizëm. Unë po u tregoj vetëm kaq. Nuk mund të lexoj të gjitha sepse këtu kam një faqe e gjysmë vetëm me ajete kuranore që flasin për xhihadin. Po do t'i përmend shkurtimisht. Kam rreth 36 vargje të ndryshme nga vende të ndryshme në Kuran që flasin për xhihadin. Por do të përmend vetëm disa shkurtimisht. Sepse do vij në në në disa pika të tjera. Allahu i Madhëruar ka thënë në faqen 68. Wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna Allaha samiun alim. Luftoni në rrugë të Allahut dhe dijeni se Allahu është dëgjues i ditur. Ë Wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun min Allahi wa rahmatun khayrun mimma yajma'un. Nëse ju vriteni në rrugë të Allahut ose vdisni, falja që do t'u vijë prej Allahut dhe mëshira që do vijë prej tij është më e mirë për ju për për, për se ajo që grumbullojnë ata. Kjo është në faqen 101. Vargu 57. Gjithashtu Allahu i Madhëruar në Kur'an ka thënë në Kur'an. Fa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Lufto në rrugë të Allahut se ti nuk detyrohesh për askënd tjetër përveç vetes tënde. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an wa harridil mu'minin nxiti besimtarët. Shkja Allah në kjo është në faqen 123 vargu 84 hape hape faqen 123. Ajeti 84. Thotë Allahu i Madhëruar, po lexoj tekstin që është në gjuhën shqipe, që të cilën e shpërndan komuniteti musliman, komuniteti dyfytyrësh. Lufto në rrugë të Allahut, nuk obligohesh, nuk obligohet kush pos teje, po ngacmoj besimtarët, ngacmoj kuptimi nxiti. Allahu do të zbrapsë fuqinë e të pabesëve, Allahu është më, më, më fuqiforti, më ndëshkuesi. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an në faqen 146 sura Al-Maida ajeti 35 Ya ayyuha alladhina amanu ittaqu Allaha wabtaghu ilayhil wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun O ju që keni besuar kini frikë Allahun kërkoni afrim tek ai dhe luftoni rrugën e tij dhe luftoni rrugën e tij që të shpëtoni 124 Atëherë thotë, faqja 146 ajeti numër 35 thotë, po lexoj tekstin. O ju që besuat, kini frikë Allahun dhe kërkoni afrim tek ai. Luftoni në rrugën e tij që të jeni që të gjeni shpëtim. Po 146. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an për besimtarët. Në faqen 150 Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im Ata luftojnë në rrugë të Allahut dhe nuk kanë frikë nga qortimet e qortuesve Faqen 150 sure Maide është vargu 54 Ky është teksti në gjuhën shqipe. Thotë o ju që besuat, kush largohet prej jush nga feja e tij, s'ka dyshim se Allahu do të sjellë një popull që ai e do dhe ata e duan ata. Ë, që është modest e i butë me besimtarët po i ashpër e i fortë me mohuesit që lufton në rrugën e Allahut dhe nuk i frikësohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Lufton në rrugën e Allahut dhe nuk i frikësohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. E kjo është dhurata e Allahut që ia jep atij ku e jep kujtë të dojë. Kjo është teksti në gjuhën shqipe. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar në faqen 221. Surja Hajj, ajeti numër 39-40. 221. Prej besimtarëve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut. Dhe disa prej tyre realizuan premtimin duke dhënë jetën. Dhe disa prej tyre duke pritur, Allahu na bëftë prej tyre. Dhe ashtu kur nuk dhe, dhe, dhe ashtu nuk bënë kurrfarë ndryshimi. Ky është teksti i Kuranit. Dhe ajete të tilla, po them ka shumë të mbaruar lexohet disa vende që të kuptoni. Këto janë disa prej teksteve që kam unë kam shprehur në hutbe. Edhe fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam, Edhe disa prandaj dhe prokuroria ka marrë ato ligjëratat e mia dhe i dëgjuam disa prej tyre këtu për të vërtetuar që unë jam kriminel dhe terrorist. Ja ku është teksti i Kuranit, unë këto kam shprehur aty. Edhe kjo lloj akuze që thot prokuroria për realizimin tim të të, të qëllimeve terroriste dhe veprimtarie krijime kriminale është se un kam shprehur atë që i thotë Kurani. Kështu që sipas prokurorisë çfarë thotë Kurani qenka vepër kriminale? Atëherë, përse është e ti jotë një i dhe leon Kurani një? Që e leon Kurani është e ti jotë atëherë? Pse kjo lloj hipokrizie? S'e kuptoj, ju s'jeni besimtarë, s'e besoni Kuranin. Pse hipokrizi? Pse zdi në trashoni Kurani që është libër që duhet luftuar se është libër terrorist? Pse me dy standarde? Librin e lejojnë, shpërndahet ky libër në çdo lloj xhamie. Pastaj kush e predikon këtë libër qenka terrorist? Edhe thotë gjithashtu prokuroria në faqen 20 që thur lavde për ata që vdesin për Allahun. Nuk i kam thurur lavde unë njeriu, po i ka thurur Allahu në Kur'an, dëgjoji lavdet. Dëgjoji lavdet që ka thurur Allahu në Kur'an. Që ta marrësh vesh. Se nuk ka mundësi njeri, po ta them këtë gjë më më i madh mbesh ti prej tij dhe është idiot. Nuk ka mundësi njeri që t'i mbushi mendjen dikujt që të shkojë të japi jetën për dikë tjetër. Këtë s'ka mundësi ta bëjë dot lloji njerëzor. Sepse çdo lloj gjë që ti mund ti mund t'i japësh dikujt për të dhënë jetën, ç'a është? Është diçka që ti ia jep për këtë botë. Edhe ai po vdiq nuk i hyn më në punë ajo lloj gjëje. Kurse Ai i cili ka mundësi ta bindi njeriun që ai ka mundësi ai që ai të japi jetën është vetëm Allahu ai që ia ka dhënë jetën njeriut sepse Allahu i ka premtuar njerëzve diçka që nuk i përket kësaj bote por i përket botës tjetër dhe nga që i ka premtuar besimtarëve diçka tjetër që i përket botës tjetër për këtë arsye edhe Kurani është i vetmi libër i cili i bind njerëzit që ata do të japin jetën për Allahun nuk mundet njeri ta bëjë këtë lloj gjëje S'ka kush do jepi ça dush, jepi miliardat e dollarëve. Nuk bindet kush që mund mund t'ia japë, është budallai që që bindet me dhënë jetën. Kështu që problemi jot problemi i shtetit tënd dhe juaj kryesor me ne kush është? Që ju nuk e besoni Kur'anin. Ju besoni që Kur'ani nuk thotë gjëra të vërteta. Ju nuk e besoni që Kur'ani ka treguar të vërtetën dhe nuk e besoni që ka botë tjetër. e cila është treguar në Kur'an në shumë ajete. Kjo është arsyeja e vërtetë përse ne jemi terroristë dhe kriminelë, sepse ne e besojmë Kur'anin, edhe përpiqemi ta zbatojmë atë, kurse ju nuk e besoni atë dhe e quani kriminel dhe terrorist çdo person që përpiqet ta zbatojë atë dhe unë ua po vërtetoj këtë. Allahu i madhuar ka thënë në surën Ali Imran, Do t'ua lexoj tekstin, më do të duhet ta lexoj tekstin siç është këtu, sepse nuk më besoni po ta shpreh me fjalët e mia, edhe pse e di gjuhën. Po. Atëherë, thotë Allahu i madhëruar, po tregoj tekstin në gjuhën shqipe. Edhe sikur të ishit mbytur në rrugën e Allahut, ose do të të ishit vrarë. Edhe sikur të ishit mbytur në rrugën e Allahut, ose t'ju kishte zënë vdekja, do të gëzonit faljen e mëshirën prej Allahut, që është shumë më e dobishme se ajo çka grumbullojnë. E them këtë lloj gjëje sepse prokuroria ka shprehur në një prej fjalëve të saj diku këtu, përveç kësaj që ka thënë që thur lavde për ata që vdesin në rrugë të Allahut, ka shprehur diçka tjetër, thotë ë bën thirrje për xhihad, këtë ka shprehur domethënë në në faqen në më sa shofun në faqen 5. ë i nuk nuk kam shumë çfarë faqe ka shprehur, e rëndësishme është thot prokuroria. I pandehuri Genci Balla duke qenë imam xhamis, kishte mundësinë e mbajtjes së ligjëratave në të cilat theksohej lufta e shenjtë, theksohej lufta e shenjtë, u tregoi që kanë disa tekste që kjo është teksti i Kuranit, thirrjet për xhihad, Ky është tekst i Kuranit, reklamimi i një fundi të lumtur dhe të denjë për çdo musliman i cili merr pjesë në luftë dhe bën përpjekje për këtë luftë. Ky është tekst i Kuranit. Kështu që kjo është pika e dytë, ë në të cilën prokuroria pretendon që unë jam kriminal. Që sipas prokurorisë jam kriminal pse? Po tregojmë tani pse. Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an në faqen 103 surës Al-Imran Vargu numër ë 169. Kurrsesi të mos mendoni se ata se se janë të vdekur ata që kanë rënë dëshmorë në rrugën e Allahut. Kurrsesi të mos mendoni se janë të vdekur ata që kanë rënë dëshmor r në rrugën e Allahut, përkundrazi, ata janë të gjallë, duke u ushqyer te Zoti i tyre. A janë ata janë të gëzuar me atë që u dha Allahu nga të mirat e tij dhe dhe atyre që kanë mbetur e, edhe pa iu bashkangjitur radhëve të tyre, u japin myzhde se për ta nuk ka as frikë dhe nuk kanë pse të bëjnë pse të brengosen. Ata janë të gëzuar me begati e me dhurata që u dha Allahu, e s'ka dyshim se Allahu nuk ua humb shpërblimin besimtarëve. Kjo është Kjo është faqen 103, vargu 169, 170, 171 nga teksti i librit të cilin shpërndan komuniteti dy fytyrë shqiptar. Gjithashtu, po në këtë sure, në faqen e fundit të kësaj sureje, surës Ali Imran, faqen 107, Allahu i madhëruar thotë kështu. Zoti i tyre iu përgjigj lutjes së tyre u tha: Unë nuk ia humb mundin asnjërit prej jush. Mashkull qoftë apo femër, ju jeni nga njëri-tjetri. Por ata që u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe emigruan, u munduan vetëm se ishin në rrugën time, luftuan dhe u vranë, Atyre patjetër do t'ua shlyejë, do t'ua shlyejë mëkatet e tyre dhe do t'i vejë, do t'i vejë në xhenete nën të cilat burojnë lumenj. Ai është shpërblim nga ana e Allahut, se më i miri shpërblimi është tek Allahu. Kjo është fjala e Allahut të madhuar në të cilën Allahu i madhuar tregon lavdet dhe përfundimin e mirë që kanë ata besimtarë të cilët vdesin në rrugën e tij, kurse sipas prokurorisë kjo është pjesë e terrorizmit tim. Ky është reklamimi i fundit të lumtur. Se ata nuk besojnë që ka botë tjetër. Kurse Kurani thotë ka botë tjetër, unë besoj Kur'anin. Prokuroria që unë të shpëtoja prej akuzës së saj dhe mos dënohem me aq sa dëshiron të dënohem unë. Unë due, duhesha që mos e besoj Kur'anin që është i vërtetë dhe as mos i shpreh këto lloj ajete që përmenda deri tani, sepse përndryshe rezultati im është ky që është momentalisht Edhe unë po u them e kam besuar Kur'anin dhe e kam mohuar teoritë mëkatare, injorante të atyre të cilët e mohojnë Kur'anin. Lus Allahun të më forcojë mua dhe të gjithë besimtarët në të vërtetë derisa ta takojmë atë. Kjo ishte pika e pika e dytë, edhe po i bie shkurtimisht. Dhe ka edhe të tjera të cilët tregojnë reklamimin e fundit të lumtur, po po mjaftohem vetëm me disa. Mos thoni janë të vdekur, jo, ata janë të gjallë, po ju nuk e kuptoni. Edhe për këtë unë po u them që ta kuptoni po qe se u hap Allahu zemrën që ta kuptoni. Të gjitha mediat botërore kanë dhënë që besimtarët të cilët vriteshin në Afganistan ndodhte me ta diçka e çuditshme që nuk ndidh, nuk ndodhte me të vrarët nga pala tjetër që ishin që ishin amerikanët. Trupat amerikane u qelbshin mbas dy-tre ditësh, kurse trupat e besimtarëve rrinin një javë, dy javë pa u qelbur fare, edhe sikur të ishin të gjallë me të vërtetë. Edhe kjo tregon Ata bënin pyetje njerëz mosbesimtarë, ç'a han këta? Ç'a hanë dhe njerëzit, se gjithë njerëz janë ata, han edhe dalin në banjë si janë gjithë njerëzit. Po kjo është mrekulli prej Allahut për të kuptuar ata që duan të kuptojnë. Që ata përjetojnë një lloj jete tjetër e cila ka lidhje me shpirtin që nuk e kuptojnë njerëzit, të cilët nuk e besojnë Allahun. Dhe kjo është kjo është ajo që tregon Allahu në Kur'an. Kështu që unë jam kriminel dhe terrorist sepse unë kam predikuar këtë libër. Falënderimi i takon Allahut që më mundësoi ta predikoj këtë libër. Lus Allahun të më mundësojë ta predikoj deri në vdekje. Edhe të më quajë kush të dojë kriminel terrorist. Gjithashtu Allahu i madhuar ka thënë në Kur'an në faqen 111 Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. 111. Faqen 200 200 Faqen 241 Atëherë teksti që është në gjuhën shqipe. Allahu bleu prej besimtarëve shpirtrat dhe pasuritë e tyre me xhennet. Si i bleu? Domethënë Allahu i madhëruar u mori u, u merr atyre shpirtrat edhe kundër shpirtrave që ua merr u jep xhenetin. Xheneti është parajsa, është vendi i, i lumturisë së përhershme që ka përgatitur Allahu për besimtarët dhe në veçanti për ata që luftojnë dhe japin jetën për Allahun e madhëruar. Thotë Atëherë faqja 241 suretu Teube vargu 111 Allahu bleu prej besimtarëve shpirtrat dhe pasuritë e tyre me xhenet. Luftojnë në rrugë të Allahut, mbysin edhe mbyten, Allahu dha premtimin, të cilin e vërtetoi në Teurat. Teurati është libri që kanë çifutët sot, por të cilin e kanë dhe e kanë deformuar. Në Inxhil, Ungjilli libri që e kanë krishterët por që e kanë deformuar dhe në Kur'an. E kush është më zbatues i sigurt i premtimit të vet se Allahu, pra gëzojuni tregtisë që e bëtë me të, ky është suksesi i madh, domethënë Allahu thotë gëzojuni tregtisë që bëtë me Allahun ata të cilët dhanë jetën për Allahun subhanuhu teala. Kështu që kjo është ky është reklamimi i fundit të lumtur të cilin e quan prokuroria terrorizëm. Ja ku e ke te libri i bashkëpunëtorëve të shtetit. Pika e tretë. Besoj se këto mjaftojnë dy pika. Pika e tretë e, krimi, e krimeve të mia, sipas prokurorisë. Thotë, Me veprime aktive gjatë ligjëratave të pandehurit Genci Balla dhe pika pika tejçojnë idetë në drejtim të përçarjes fetare, përkrahjes së fesë të fel së një feje të vetme dhe konkretisht asaj muslimane, eliminimin e feve të tjera edhe evidentimin si qafir të çdo lloj individi i cili nuk është përkrahës dhe ndjekës i fesë muslimane. Kështu që mosbesimtar, sipas fesë islame, quhet çdo person i cili nuk e beson Islamin si fe. Pra çdo person i cili nuk e beson këtë libër, nuk e beson këtë libër, sipas fesë islame, quhet mosbesimtar, edhe sikur të besojë çdo lloj libri tjetër. Kupton? Edhe kjo ndodhet në Kur'an. Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an. Në faqen 83 Në faqen e Në faqen 83 Vargu 19 Suretu Ali Imran Thotë Allahu i madhëruar Inne dine indallahil islam Teksti në gjuhën shqipe Fe e pranueshme Tek Allahu është islami Feja e pranueshme tek Allahu është Islami, domethënë që të, të, sipas Kuranit, feja e vetme që pranohet tek Allahu është vetëm vetëm feja islame. Edhe kjo është pjesë, domethënë e akuzës ndaj neve. Kështu që fjala kafir, kjo është fjalë që Allahu i Madhëruar ne na na, na ka treguar në Kur'an, në disa vende që ne i themi për çdo person që nuk beson Kur'anin, ai quhet kafir, kafir do të thotë mosbesimtar. Edhe këtë lloj gjëje, çdo person që s'e beson Kur'anin është prej kafirëve, s'e beson Kur'anin thotë. Edhe fjala që thotë dikush që s'e beson Kur'anin, është e njëjta gjë sikur thotë kafir, kafir. E njëjta gjë është. Nuk ka dallim, vetëm se kur e thon shqip ata që nuk e besojnë Kur'anin, i duket diçka e lehtë, ndërsa kur e thotë dikush kafir, kafir duket sikur po po, po thotë kushedi çfarë po thotë. Ndërkohë që ata shprehin vetë këtë gjë me, me gojën e tyre. Ë, gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë, kjo është tash faqja 83 e Kur'anit, Vargu nëntëmbëdhjetë, Feja e pranueshme tek Allahu është Islami, gjithashtu po ka thënë po në të njëjtën sure Allahu i Madhëruar, Thot në në faqen 92 ë vargu 85 thot e kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame atij kurrsesi nuk i pranohet nuk i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshpëruarit Kështu që, kjo lloj ideje që tregohet te ky ajet, edhe te ajeti tjetër sipas prokurorisë quhet krim dhe terrorizëm. Edhe nxitje e urrejtjes fetare, kështu që domethënë, po them, po qe se kini probleme me nxitjen e urrejtjes fetare, ju problemin kryesor keni këtë libër. Dhe këtë po them. Problemin kryesor që kanë sot jomuslimanët e kanë me këtë libër. Po nuk kanë çfarë t'i bëjnë, se po dalin troç që e kanë me këtë, e dinë që do të çohen gjithë muslimanët prandaj u drejtohen dhe u bin muslimanëve që zbatojnë atë. Duke u thënë nuk e kam me demin e bardhë, e kam vetëm me demin e zi. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë, këto ishin dy ajete të qarta të cilat tregojnë që Kurani nuk pranon fe tjetër përveç fesë islame. Kjo është pikërisht akuza të cilën e ngre prokuroria që thotë kjo është nxitje e urrejtjes ndërfetare. Do me zor, me zor do prokuroria që ne t'i duam krishterët, çifutët. Me zor do. Edhe pse Tony Blair para pak kohësh doli dhe kërkoi falje për vrasjen e dy milionë irakianëve. Ku kanë lënë vend ata për t'i dashë njerëzit? Edhe sikur të jem njeri i tillë mos jem musliman fare. Ku kanë lënë vend ata për t'i dashë atë lloj njerëzish? Ata të cilët i digjnin njerëzit të gjallë, ata të cilët domethënë e ka përmendur ish ministri i drejtësisë së Amerikës, Ramsey Clark, ka qenë ish ministër i drejtësisë së Amerikës, i cili ka shkruar dy libra. Ka shkruar dy libra për luftën që ka zhvilluar Amerika kundër Irakut dhe ka treguar që Amerika në këto dy luftra, në këtë luftën që ka bërë kundër Irakut, i ka tejkaluar çdo lloj terrorizmi. Gjithashtu të njëjtën gjë ka shprehur dhe Noam Chomsky, i cili është shifut, nga një nga figurat e njohura në Amerikë, s'është musliman, shifut po them, dhe ka shprehur që ato veprime që ka bërë Amerika në Irak i kanë tejkaluar të gjitha llojet e terrorizmit njerëzor. Rezultati, vrasja e 2 milionë njerëzve të pafajshëm. E pastaj thotë prokuroria, terrorista jeni ju pse ndihmoni njerëz të pafajshëm. Gjithashtu jeni terroristë pse nuk i doni vrasësit e njerëzve të pafajshëm? Kjo kjo i bie domethënë që më bën një budallë me zor. Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an. Në lidhje me çështjen e atyre të cilët nuk e besojnë Kur'anin, Në surën Nisa, Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala Po jap kuptimin e ajetit që është shprehur këtu te libri Faqja 134 suretu Nisa Thotë vargu 150 S'ka dyshim Se ata që nuk besojnë Allahun Dhe të dërguarin e tij Dërguari i tij është Muhamedi Dëshirojnë të bëjnë dallim mes Allahut dhe të dërguarve të Tij, profetëve, domethënë. E thonë, Ne i besojmë disa, e nuk i besojmë disa të tjerë, e mes këtij duan të marrin një rrugë, të tillët janë jobesimtarët e vërtetë, të tillët janë jobesimtarët, domethënë qafirët, domethënë, kjo është fjala qafir, jobesimtari është e njëjta fjalë. Të tillët janë në arabisht shprehur kafir, ulaika humul kafiruna haqqa, këta janë mosbesimtarët e vërtetë. Ne kemi përgatitur dënim të fortë e nënçmues për mos për jo besimtarët. Domethënë thotë thotë kjo është fjala e Allahut të madhëruar. Kështu që Allahu i madhëruar në Kur'an e ka shprehur qartë që çdokush i cili nuk e beson Kur'anin, nuk e beson profetin Muhamedin alayhi salatu wasalam, ai është Mosbesimtar, ndryshe quhet kafir. Çfarë problemi ka? Kjo është fjala e Allahut. Problemin e keni me Kur'anin, s'e keni me mua, jo. Po s'doni ta shprehni. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar në faqen 132 suretu Nisa, thotë ajeti 136. Po lexoj tekstin. O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahun, të dërguarit të Tij, të dërguarit të Tij, gjithë të dërguarit, jo vetëm një. Librit që gradualisht ia shpalli të dërguarit të Tij dhe librit që e pat zbritur më parë, kush nuk i beson Allahut, engjëjve të Tij, librave të Tij, ndër librat e Tij është Kurani, të dërguarve të Tij, ndër të dërguarit e Tij është Muhamedi alejhi salatu ves selam, dhe botës tjetër, ai ka humbur me humbje të largët. Kështu që Allahu i Madhëruar i ka quajtur ata persona të cilët nuk e besojnë Kur'anin dhe Profetin sallallahu alajhi wasallam të humbur me një humbje të largët, kurse sipas prokurorisë kjo është Krim, ta besosh çdo gjë dhe ta shprehësh çdo gjë dhe ta publikosh çdo gjë. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an, këtë më vjen keq, por do të tregoj çfarë ka thënë Allahu në Kur'an. Në surën në faqen 190 Në faqen 190 Allahu i Madhëruar ka thënë, ka treguar se kush janë kriminelët e vërtetë. Thotë Allahu i Madhëruar, është faqja 190 suretul Araf, vargu 40. Thotë, po lexoj tekstin e librit që e shpërndan komuniteti dyfytyrësh. Nuk ka dyshim se ata që përgënjeshtruan argumentet tona, dhe nga mendjemadhësia u larguan prej tyre, atyre nuk u hapen dyert e qiellit, dhe nuk do të hyjnë në xhenet, derisa deri të përbi, të, të përbirojë deveja nëpër vrimën e gjilpërës, domethënë derisa të hyjë deveja në synin e gjilpërës. Domethënë s'kanë për të hy kurrë në xhenet ata të cilët përgënjeshtrojnë argumentet tona thotë Allahu i Madhëruar dhe nga mendjemadhësia u larguan prej tyre, atyre nuk u hapen dyert e qiellit dhe nuk do të hyjnë në xhenet deri të përbirojë deveja nëpër vrimën e gjilpërës, ja kështu i shpërblen kriminelët. Kështu që Allahu i Madhëruar i ka quajtur kriminelë të gjithë ata të cilët nuk i besojnë argumentet e Allahut të Madhëruar. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë në faqen 544 që është suretu Gafir faqe, faqe 544 thotë vargu 69 thotë a nuk i sheh ata që kundërshtojnë argumentet e Allahut se si largohen nga e vërteta argumentet e Allahut janë argumentet e Kuranit Ata që përgënjeshtruan Librin, Kur'anin, dhe me, dhe me çka ne i dërguam të dërguarit tanë, e më vonë ata do të kuptojnë. Atyre do t'u vihen prangat dhe zinxhirët në qafët e tyre do të zhyten në ujin valë dhe pastaj do të digjen në zjarr. Mandej atyre u thuhet, ku janë ata që i adhuronit përveç Allahut? Ata thonë, na kanë humbur sysh, por por jo, Ne nuk kemi qenë, ne nuk kemi qenë adhuruar, më, nuk nuk kemi adhuruar më parë ndonjë sen. Ja kështu i humb, ja kështu Allahu i humb jobesimtarët. Kështu që Allahu i madhëruar i tregon që këta janë jobesimtarët, ata të cilët kundërshtojnë librin Kur'anin dhe argumentet e Allahut të madhëruar. Gjithashtu Allahu i madhëruar thotë thotë në surën Fussilet faqe faqe 549 Vargu pesë e njëzet e shtatë, njëzet e tetë. E ne, atyre që nuk besuan, patjetër do t'u japim të përjetojnë dënim të ashpër. Edhe më, më përpara thotë, ata që nuk besuan thonë, mos e dëgjoni këtë kuran, dhe kur të lexohet ai, ju bëni zhurmë, bërtisni, ashtu që të pengoni. Pastaj thotë Allahu i madhëruar për ata që nuk duan të dëgjojnë kuranin. E ne atyre që nuk besuan, nuk duan të dëgjojnë kuranin, nuk duan të besojnë ata. E ne atyre që nuk besuan, patjetër do t'u japim të përjetojnë dënim të ashpër dhe do t'i shpërblejmë me më të keqen e asaj që punuan. Dhe ai është ndëshkimi, ndëshkimi i armiqve të Allahut, zjarri. Aty është vendi i tyre i përjetshëm, si shpërblim për shkak se ata refuzuan argumentet tona. Kjo ishte në faqen 549 vargu 26, 27, 28 surës suretu Fussilet. Tashti, kjo ishte pika e tretë në të cilën unë përmenda disa, disa gjëra, të cilat kanë lidhje me fjalën që thotë që thotë uh, prokuroria, thotë përçarje ndërfetare. Në të vërtetë, domethënë, unë deri më sot, unë nuk di që të kem rrahur ndonjë prift, apo ndonjë të krishterë, apo ta kem detyruar me dhunë ndonjërin njërin prej tyre që të bëhet musliman. Sepse prokuroria përmendte që në fletët e saj të para, që i kanë nxirë me gënjeshtra dhe mashtrime, përmendte në to që ne unë predikoj islamin e dhunshëm, por nuk kam përdorur asnjëherë dhunë, dhe këtë nuk e vërtetoi kurrë prokuroria cila dhunë, cila, cila është dhuna. Po dhuna për prokurorinë është ndihma e njerëzve të cilët vriten padrejtisht, kjo është dhuna për prokurorinë. Edhe thënia e të vërtetës. Kështu që këto janë disa prej shprehjeve të Kuranit në të cilat tregohet që feja islame nuk ka lidhje me fetë e tjera. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an, në fund fare, që është në suret e fundit, thotë Allahu i Madhëruar në faqen 738, thuaj, o ju mosbesimtarë, kul ja ejjuhel kafirun, o ju qafira, ky është kuptimi i fjalës, domethënë jobesimtarë, qafira është arabisht, kul ja ejjuhel kafirun, thuaj, o ju mosbesimtarë, Unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, as ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Dhe unë kurrë nuk mund të jem, mund të jem adhurues i asaj që ju adhuroni, por edhe ju nuk mund të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fenë tuaj dhe unë kam fenë time. Kjo është ajo të cilën e quan prokuroria përçarjen përçarjen ndërmjet feve. Dhe evidentimi si qafir të çdo lloj individi i cili është përkrahës, nuk është përkrahës i fesë muslimane. Kjo është gjithë ajo ato që ka përmendur Allahu në Kur'an. Dhe kjo është pika numër 3 që vërteton që, që prokuroria mua në të vërtetë po më akuzon sepse unë predikoj Kur'anin, ja ku i shpreha këto. Pika e katërt. Shqetësohet prokuroria pse unë flas për armiqtë e Islamit, për armiqtë e Kur'anit. Domethënë të thuash që islami nuk ka armiq, kjo do të thotë njësoj sikur të vendosësh shoshë për të mbuluar diellin. Gjithashtu, Allahu i Madhëruar ne na ka treguar në Kur'an që ka armiq të islamit. Edhe prej teksteve të Kur'anit në të cilat tregohet që Allahu ka armiq, unë do të tregoj një tekst të qartë, Që është tek teksti i, te, te libri të cilin e shpërndan komuniteti dyfytyrësh që pretendon se komuniteti musliman. Faqja numër 639 Suratul Mumtahina, vargu numër 1 thotë: O ju që keni besuar, në keni nëse keni dalë prej vendlindjes për hir, për hir të luftës për rrugën e Allahut, Për për rrugën time thotë Allahu i Madhëruar. O ju që keni besuar, o ju që besuat, nëse keni dalë prej vendlindjes për hir të, të luftës për rrugën time, duke kërkuar kënaqësinë time, ndaj jush, mos e zini mik armikun tim dhe armikun tuaj. Kështu që Allahu i Madhëruar ne na ka ne na ka treguar që ka armiq dhe na ka treguar, na e ka ndaluar që ne të bëjmë miq armiqtë e Allahut. Edhe unë e tregova në surën Ëh, në surën Fusilet më parë se kush janë armiqtë e Allahut. Gjithashtu, do të tregoj disa të tjera. Në surën në surën Fusilet, është në 639, jo. Në surën Fusilet Allahu i Madhëruar ka thënë Thotë Allahu i Madhëruar në surën Fusilet faqe 548 vargu 19 Ndërkaq ne i shpëtuam ata që kishin besuar dhe që ishin të ruajtur. E ditën kur ta kur armiqtë e Allahut të të, të tubohen për në zjarr, Dhe ata janë të rrethuar e derisa afrohen atij zjarri, domethënë, kundrejt tyre dëshmojnë të dëgjuarit e tyre, të pamurit e tyre dhe lëkurët e tyre për çdo gjë që ata kanë punuar, domethënë thotë e ditën kur armiqtë e Allahut tubohen për zjarr, domethënë që Allahu paska armiq. Gjithashtu në në faqen tjetër që u lexova edhe më lart, e lexoj edhe një herë, dhe ai është ndëshkimi i armiqve të Allahut zjarri. Që Allahu paska armiq. Mirpo, e çuditshme është që Ju nuk nuk nuk e besoni Kur'anin, ju keni nevojë që t'ju sjell fjalë nga nga ata që ju i adhuroni përveç Allahut. Edhe unë kam dëgjuar vetë George W. Bushin, i cili ka ka qenë një ligjërat të të të, televizive, në cilën ka thënë Zoti nuk është neutral thotë. Domthon ka për qëllim që Zoti nuk është për me të gjithë, por ka disa miq, disa armiq. Ai e thotë këtë gjë që Zoti nuk është neutral, ka disa miq, disa armiq. Domethënë që armiqtë e tij kush janë sipas tij, janë ata që ai vret. Këta janë armiqtë. Kurse për ne, armiqtë e Islamit të gjithë ata të cilët luftojnë Islamin. Gjithashtu Allahu i Madhuar ka thënë në Kur'an, po në surën Saf. Thot, ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, por Allahu e plotëson e përhap dritën e tij edhe pse e urrejnë jobesimtarët. Ishte, domethënë, na tregoi që mosbesimtarët e urrejnë Islamin, e urrejnë përhapjen e të vërtetës. E Allahu është ai që e dërgoi të dërguarin e vet me udhëzim të qartë e fe të vërtetë për ta bërë atë mbizotërues mbi të gjitha fetë, edhe pse idhujtarët, ata të cilët adhurojnë tjetër veç Allahut, E urrejnë këtë gjë. Ky është teksti i librit të cilin e shpërndan dhe e ka në çdo xhami ë komuniteti hipokrit shqiptar. Për të mos qenë kriminel, më e vërtetë. Për të mos qenë kriminel, sipas prokurorisë, duhet që personi t'i mohojë të gjitha këto që përmendëm deri tash që i lexuam nga Kur'ani, Duhet që mos jetë kriminel terrorist, duhet ta mohojë këtë libër edhe të jetë, domethënë, të shpëtojë nga burgu i dynjas. Lus Allahun e Madhëruar të na shpëtojë nga dënimi i tij ditën, ditën e gjykimit. Amin. E kam besuar këtë libër, e kam mohuar shtetin tuaj, e kam mohuar demokracinë tuaj, e kam mohuar ligjet tuaja të cilat i keni vendosur padrejtësisht dhe gjykoni me to njerëzit padrejtësisht. E kam besuar vetëm Kur'anin. Një prej akuzave që ka përmendur prokurori ndaj meje, që kjo është akuza më e bukur dhe më, me thënë, ë qesharake me thënë, është thot ai do të për mua predikon dhe dëshiron që të vendosë shariatin. Pse çfarë do të vendosim sipas teje? Do të vendos ligjin e homoseksualëve? Ë? Martesë burrë me burrë? Do që unë të pranoj që të vendosen në krye Edi Rama edhe hajdutët e tjerë si punë e tij. Ky është ligji im. Ky libër të cilin e shpërndan komuniteti dy fytyrësh. Ky është ligji im. Edhe unë këtë dua të vendos në tokë. Sa ma jep Allahu mundësinë. Lus Allahun të më bëjë të sinqertë. Nuk pretendoj se jam burrë, nuk pretendoj se jam burrë i mirë. As nuk pretendoj se jam i sinqertë. As nuk pretendoj se jam i fortë. Jam shumë i dobët. Vetëm Allahut i kërkoj që të ma mundësojë mua dhe vëllezërve të mi që ta vendosim këtë në tokën e Allahut të Madhëruar. Amin. Toka është e Allahut. Dhe në tokën e Allahut do gjykojmë me ligjin e tij. Krijesat janë të Allahut, nuk janë pronë e juaj dhe as pronë e Edi Ramës dhe shokëve të tij. Për këtë arsye, në tokën e Allahut, Do vendoset ligji i tij atëherë kur të dojë ai. Këtë e ka premtuar Allahu në Kur'an. Merrni edhe këtë dhuratë prej meje. Ja ku e keni këtë në Kur'an. T'jua lexoj tani. Që të bindeni. Që nuk po flas nga vetja ime. Atëherë. Thotë Allahu i Madhëruar në Kur'an. Atyre nga mesi juaj, të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëjë zotërues në atë tokë, ku ashtu si i pat bërë zotërues ata që ishin përpara tyre dhe fenë të cilën ai ai e pëlqeu për ta, do ta forcojë. E në vend të frikës, ai do të dhurojë siguri. Ata më adhurojnë mua, nuk më shoqërojnë askënd. Edhe kush e, e kush edhe pas kësaj mohon, të tillë janë ata të cilët janë më të prishurit. Kështu që Allahu i Madhëruar këtu në këtë ajet dhe në disa ajete të tjera si këto, kjo është në surën Nur, faqja katërqind e nëntë, vargu pesëdhjetë e pesë, nga teksti i librit të cilin e predikon dhe e e shpërndan komuniteti dyfytyrësh shqiptar. Allahu i Madhëruar na premton këtë që Allahu do na japi pushtet në tokë, nuk është kusht ta përjetoj unë. Mjafton për mua që unë të ta përçoj te njerëzit ta marrin vesh pastaj. Nëse e përjetoj unë apo përjetojnë brezat më mbrapa, Kjo për mua pak rëndësi ka personalisht, por ajo që ka rëndësi për mua dhe për muslimanët e tjerë që ne të qëndrojmë tek e vërteta derisa të takojmë Allahun e Madhëruar. Kështu që këto janë krimet e mia sipas prokurorisë. Gjithashtu, pika e 5 thot prokuroria. Për krimet e mia të Genci Ballës çka pretendon prokuroria në në në atë Pretendimin e vet është se un kam thënë Allahu e ka treguar qartë në faqen 20 e ka thënë e kam thënë këtë, faqen 20 të, të, të dokumentit. Allahu ka treguar qartë qëndrimin tonë kundrejt jobesimtarëve pasi ata do jenë gjithmonë për të shkatërruar Islamin. Po e kam e kam thënë këtë gjë dhe e them. Nëse Allahu më mundëson ta them gjithashtu derisa ta takoj atë. Kjo është që ka thënë Allahu në Kur'an, nuk e kam thënë nga vetja ime, Kam thënë atë që ka thënë Allahu në Kur'an, dhe pikërisht ngaqë un kam thënë atë që ka thënë Allahu në Kur'an, për këtë arsye un jam krimineli sipas prokurorisë. Faqja 48, në faqen 48, Allahu i madhëruar ka thënë: Dëgjoje me vëmendje. As jehuditë, as krishterët, jehuditë janë çifutët. As jehuditë, ky është teksti i librit, ë? Sura do do, do ta përkujtoj herë pas here, kështu që mos harroni. Sura el Bekare faqe 48 vargu 120. As jehuditë, e as krishterët, kurrë nuk do të jenë të kënaqur me ty, derisa të pasosh fenë e tyre. Thuaju, udhëzimi i Allahut është udhëzimi i drejtë. Udhëzimi i drejtë është udhëzimi i Allahut, është Kurani. Jo mashtrimet e krishterëve dhe çifutëve. Kjo është fjala e Allahut që është në Kur'an. Për këtë unë akuzohem që jam terrorist e ekstremist. Gjithashtu, Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an. Hm? Gjithashtu Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an, në faqen e tekstit, faqen 63. Në faqen 63 po lexoj disa disa rreshta kanë lidhje edhe me luftën. 63 thotë Faqja gjashtëdhjetë e tre surja el Bekare vargu dyqind e gjashtëmbëdhjetë Juve u është bërë obligim lufta. Domethënë Allahu ka bërë obligim. Kurse prokuroria e quan terrorizëm dhe më quan mua kriminel për pse për atë që ma ka bërë detyrë Allahu. Ndonëse ju e urreni atë, por mund që ju ta urreni një send, ai është shumë i dobishëm për ju dhe mund që ju ta doni një send, ai është ai ai është dëm për ju, Allahu di fundin e çdo sendi, ju nuk e dini. Të pyesin ty për për luftën në muajin e shenjtë, thuaj lufta në të është e madhe, por pengimi nga rruga e Allahut, mosbesimi ndaj tij, pengimi nga xhamia e shenjtë dhe dëbimi i banorëve të saj nga ajo, nga xhamia e shenjtë, janë mëkate edhe më të mëdha tek Allahu. E provokimi kundër muslimanëve, domethënë që të përpiqet të nxjerrë nga feja ata, është dhe më e madhe se se mbytja, se vrasjesh gjo kosovarësh. Ata do t'ju luftojnë juve vazhdimisht që t'ju zbrapsin, kjo është fjalë e Allahut. Ç'është? Ç'a thot prokuroria këtu? Thot Allahu fjalën time ka shprehur, Allahu ka treguar qartë qëndrimin tonë kundër muslimanëve, mosbesimtarëve, pasi ata do jenë gjithmonë për të shkatërruar Islamin. Unë po lexoj. Allahu ka thënë, ata do t'ju luftojnë juve vazhdimisht për t'ju zbrapsur, nëse munden nga feja juaj. E kush zbrapset prej jush nga feja e tij dhe vdes si pabesimtar, ata i kanë zhdukur veprat e veta në këtë jetë dhe në jetën tjetër, të tillët janë banorë të zjarrit dhe në të do jenë do qëndrojnë për për për përjetshëm. Ata të cilët besuan, ata që u shpërngulën, emigruan dhe luftuan në rrugën e Allahut, Ata meritojnë të shpresojnë mëshirën e Allahut, Allahu fal shumë dhe është mëshirues. Vargu dyqind e gjashtëmbëdhjetë deri në dyqind e tetëmbëdhjetë, Suratu Bekare, faqja gjashtëdhjetë e tre. Kështu që pika e gjashtë, domthonë kjo këtu në këto vargje tregohet ajo akuza e mia që vërteton sipas prokurorisë unë jam kriminel dhe ja ku unë vërtetova Që në të vërtetë kjo lloj akuze, si të parat, domethënë pesë pika të cilat i vërtetoj me shumë vargje nga Kurani, të cilat tregojnë që kjo lloj akuze që ngre prokurori në të vërtetë është akuzë ndaj Kuranit, ndaj ndaj jo ndaj meje, sepse nuk kanë shkruar në të vërtetë që thuhet në Kuran. Dhe kush shpreh atë që thuhet në një libër, akuza në të vërtetë bie mbi librin. Por këta, nga që nuk guxojnë ta shprehin dot këtë gjë ndaj Kuranit, sepse nga ndaj Kuranit, prandaj dhe shprehin ndaj meje. Atëherë, pika e gjashtë. Në faqen 20, unë kam thënë kështu. Çifutët dhe krishterët janë miq të njëri-tjetrit, dhe mos i bëni ata miq. Dhe e bukur këtu është që prokuroria në një prej fletëve nuk e ka shprehur që kjo edhe bile edhe dhe ti kjo e e, e fleta të gjithë, këto fletët e fundit, te dokumentet e pretencës, nuk e ka shprehur që ky është ajet kuranor, por e ka treguar se ky është fjalë e imja personale. Apo po lexoj tani që ky është teksti i Kuranit, për të cilën prokuroria mua gjithashtu më akuzon për për kriminel dhe terrorizëm. Faqja e faqja 150, më Faqja 150, ajeti numër 51 thot. Suratul Maide, faqja 150, ajeti 51 thot. O ju që besuat, mos zini miq, as jehudit, as krishterët, si thot mos zini miq. Ata janë miq të njëri-tjetrit. E kush prej jush i miqson ata, Ai është prej tyre. Vërtet Allahu nuk i vë në rrugë të drejtë popullin zullumqar. Kështu që ne Allahu i Madhëruar ne na ndalon t'i bëjmë miq çifutët dhe krishterët. Kurse prokuroria mua më quan kriminal për këtë gjë. Gjithashtu në vargun 57 të po të njëjtit faqe, faqe 150, surës Al-Maide, Allahu thotë: O ju që besuat, kuptimi i gjuhës shqipe. Ky është teksti i librit, ky është teksti i librit të cilin e shpërndan komuniteti Dy fytyrë shqiptar. O ju që besuat, mos i merrni për miq ata të cilëve u është dhënë libri para jush. Domethënë, libri para nesh është dhënë çifutëve e krishterëve. O ju që besuat, mos i merrni për miq ata të cilëve u është dhënë libri para jush. Dhe as jobesimtarët që me fenë tuaj tallen e luajnë. që me fenë tuaj tallen e luajnë. Kini frikë, kini dro Allahun, po qe se jeni besimtarë. Kështu që ne Allahu na ka ndaluar t'i bëjmë ata miq. Kurse prokuroria më quan mua kriminal, përse unë u predikoj njerëzve vargjet e Kuranit. Gjithashtu, Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an, po tregoj çka ka thënë Allahu i Madhëruar për çifutët dhe për krishterët. Ato ishin thënie të tyre me gojët e tyre, fraza të thata që i imitojnë thëniet e jobesimtarëve të mëhershëm. Dëgjoni çfarë thotë tani Allahu. Allahu i vraftë si largohen nga e vërteta. Po e përsëris dhe një herë, ça thotë Allahu i Madhëruar, se më akuzon prokuroria që unë qenkam kriminel. Edhe sipas prokurorisë që unë që të jesh Që të jesh njeri i mirë, të mos jesh kriminel, s'duhet ta besosh që që që që çifutët e krishterët janë të këqij. Allahu i Madhëruar ka thënë po e përsëris edhe një herë, o e, e jehuditë thanë, Uzejri është djali i Allahut. E të krishterët thanë, Mesihu është djali i Allahut. Ato ishin thënie të tyre me gojët e tyre. që i imitojnë thëniet e jo, jobesimtarëve të mëhershëm. Allahu i vraftë si largohen nga e vërteta. Allahu është, i ka mallkuar ata, thotë se Allahu i vraftë si largohen nga e vërteta. Ata i konsideruan ahbarët priftërinjtë jehudi të tyre, banët, murgjit e krishterë të tyre dhe Mesihun Isain, birin e Merjemes, për zota pos Allahut, ndërsa ata nuk janë urdhëruar për për tjetër nga pejgamberët pos për ta për adhurimin ndaj Allahut një, e që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij, pos Tij, i lartë është ai nga nga nga çka i shoqërojnë. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë për çifutët në Kur'an. Ka thënë Allahu i madhëruar në suren El Maide, faqja 151, vargu 64. Jehudi thanë, jehudi thanë, dora e Allahut është e shtrënguar, Qofshin të shtangur duart e tyre dhe të dhe qofshin të shtangur duart e tyre dhe qofshin të mallkuar, pse thanë atë. Jo, duart e tij janë të shlira, ai i furnizon ashtu si të dojë. Kështu që Allahu i madhëruar në këtë ajet, i mallkon çifutët, domethënë të mallkuar qofshin. Vargu 64, faqja 151 e Kur'anit, në gjuhën shqipe, i cili predikohet, i cili domethënë ndodhet në të gjitha xhamitë e komunitetit e komunitetit dyfytyrësh. Meqenëse unë i besoj gjithë këto ajete që përmenda, edhe ua predikoj këto njerëzve, unë qenkam kriminel dhe terrorist. E kam besuar Allahun. Dhe kam mohuar teoritë mëkatare. Pika e 7. Dhe kjo është ndër pikat më të bukura që ka përgjigjur përmendur prokuroria në pretencën kundrejt meje. Po në faqen 20 ka përmendur historinë e Stalinit. Dhe ajo që është më qesharake është se ata nuk kanë ditur ta transmetojnë. Ajo megjithëse unë e kam thënë në gjuhën shqipe, s'kam fol gjuhë arabe. Ata e kanë shkruar në një formë që nuk merret vesh se kush kush është teoria ose kush është ideja e historisë. Nuk po tregoj çka kam shprehur vetëm këtë. Këtë histori më ka treguar një burrë plak, i cili është nga Librazhdi, i cili vjen falet në xhami dhe ka jetuar sistemin komunist dhe, dhe kjo histori me sa më kujtohet, i ka ndodhur babait të tij. Dhe ky burrë plak fal pesë vaktet. Dhe babai i tij ka pas fal pesë vakte gjithashtu. Ose ka ndodhur babait të tij ose dikujt tjetër nuk kujtohet mirë. E rëndësishme është ka pasur një person një, një komunist që debatonte me të njëherë dhe komunisti për të tallur me të i thot muslimanit, komunisti i thot muslimanit, Kush është Zoti jot? I thotë muslimani Zoti im është Allahu. I thotë kush është profeti jot? I thotë muslimani është Muhamedi. Edhe atëherë ia kthen muslimani duke i thënë, "Po ti je komunist, kush është Zoti jot?" I thotë komunisti duke u tallur Zoti im është Stalini. Jo, po profeti jot kush është? Po profeti im është Enveri. Edhe hesht muslimani nuk flet. Mbas një viti Stalini, Stalinit i vjen i vjen pa i trokitur në derë, pa i trokitur dhe pa marrë leje meleku i vdekjes, ai i cili merr shpirtin e çdo taguti. Dhe e mori shpirtin, sepse të gjithë tek Allahu do të shkojnë. Edhe mbasi vdiq e takon muslimani komunistin dhe i thotë në formë ironike, Zoti im e vrau zotin tat. Edhe kështu Allahu do t'i vrasë të gjitha zotrat tuaj. Kështu Allahu do t'i vrasë të gjithë zotrat tuaj, dhe të gjithë zotrat tuaj të cilët adhurojnë dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe ai që do ngelë është vetëm Allahu dhe emri i tij, derisa të bëhet dita e kiametit. Kjo nuk ka asgjë të keqe në të, s'e kuptoj çfarë problemi ka në të. Edhe unë për këtë arsye, për të vërtetuar që kjo nuk ka asgjë të keqe në të, po ju tregoj një histori të ngjashme të që ndodhi në Kur'an. Në Stalini, Në mos qofsha i gabuar, në mos qofsha i gabuar, di që Stalini domethënë e kanë e kanë lënë trupin e tij, e kanë balsamosur Lenini, ë, shoku i tij që ka. Që ka shoku i tij. Atëherë, Allahu i Madhur ka thënë në faqen 255-256 në Kur'an. Duke pasur frik nga faraoni dhe nga rrethi i tij se do t'i torturojnë, Musait, Musai ka qenë një profet i mëparshëm. Duke pasur frikë nga faraoni dhe nga rrethi i tij se do t'i torturojnë, Musait nuk i besoi kush pos një pjesë e pasardhësve të popullit të tij. Vërtet faraoni ishte mbizotërues në tokë dhe ai ishte një prej shkatërrimtarëve. Musai tha: "O populli im, Nëse i keni besuar Allahut, vetëm Atij mbështetuni, nëse jeni dorëzuar vetëm Atij. Ata iu përgjigjën duke i thënë: Allahut ia kemi mbështetur çështjen tonë. Zoti ynë mos i hum, mos mos i mundëso popullit mizor të na sprovojë dhe me mëshirën tënde na shpëto prej popullit jobesimtar. Ne i thamë Musës, thotë Allahu, ne i thamë Musës dhe vëllait të tij, t'i Vëllait të tij t'i bëni vend në Egjipt popullit tuaj. Shtëpitë tuaja t'i bëni faltore e ta falni namazin rregullisht. Ti Musa përgëzoji besimtarët. Musai tha: Zoti ynë, ti i ke dhënë faraonit dhe parisë të tij mjete të, përjet, të përjetimit dhe pasurisë në jetën e kësaj bote. Ashtu që o Zoti ynë, ashtu që o Zoti ynë po i largojnë njerëzit prej rrugës tënde. Kjo është mënyra si e ka përkthyer Kosovari. Po i largojnë njerëzit prej rrugës tënde, Zoti ynë, zhduke pasurinë e tyre, shtrëngoji zemrat e tyre, e të mos besojnë derisa ta shijojnë dënimin e idhët. Kjo është lutja që bën një prej profetëve të Allahut kundër shokut Stalinit. Vazhdon Allahu në në, në faqen 256, vargu 89 thotë: Ai tha, Allahu, lutja juaj është pranuar, prandaj ju të dy qëndroni ashtu si jeni, E mos ndiqni rrugën e atyre që nuk dinë. Ne i kapërcyem beni Israilët përtej detit. Domthonë Allahu i Madhuar hapi detin për për për, për beni Israilët dhe për Musën dhe kaluan. E faraoni dhe ushtria e tij i ndoqi mizërisht dhe armiqësisht derisa e përfshiu atë përmbytja, ai tha: Kur i erdhi kur filloi duke duke u mbytur në det, u fut në det faraoni duke menduar se do shpëtonte dhe ai me ushtrinë e tij, u mbyll deti. U mbyt faraoni në ato momente të fundit të jetës së tij tha faraoni, Besova se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, përveç atij që besuan Beni Israilët dhe unë jam prej muslimanëve. I thotë Allahu, ti tani beson, ndërsa më parë kundërshtove dhe ishe njëri prej shkatërruesve, nuk e pranoi Allahu i Madhëruar besimin. Që kjo është e njëjta histori si historia e Stalinit. Nuk ka në të një, një, një, një, një gjë të vërtetë, një, një gjë të të të, të çuditshme. Përkundrazi, Kjo është e vërteta që ka përmendur Allahu në Kur'an, gjithashtu. Në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, dy kanë qenë perandoritë e njohura të botës, perandoria perse dhe ajo romake. Drejtuesi i perandorisë perse quhej Kisra. Edhe Profeti sallallahu alaihi wasallam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar letra të gjithë drejtuesve të perandorive të kohës së tij për t'i ftuar ata në Islam që të pranonin fenë Islame. Dhe kush nuk e pranonte, Do ta gjente dënimin e Allahut dhe e gjeti dënimin e Allahut. Edhe kur profeti sallallahu alajhi wasallam i dërgoi letër Kisrës, i dërgoi me një me një, një shok të tij dhe i dërgoi letër Kisra mbreti i Persisë, perandorisë së atëhershme që që krahasohet me me Rusinë e sotme ose me Kinën e sotme, e grisi letrën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe kur i shkoi lajmi profetit sallallahu alajhi wasallam tha, ia gristë Allahu pushtetin ashtu siç e grisi ai letrën e të dërguarit të Allahut. Dhe kështu ia grisi Allahu pushtetin dhe e bëri pushtetin e Kisrës pronë në dorën e muslimanëve. Edhe Kisra atëherë nga inati i madh që i erdhi një letër, tha kush është ky skllavi im? E quajti profetin sallallahu alajhi wasallam të dërguarin e Allahut skllavin e tij. Kush është ky skllavi im tha? Që më dërgon mua letër dhe më urdhëron mua që të bëj e të bëj. Edhe i dërgoi dy persona të fuqishëm nga njerëzit e tij, dhe shkoni në gadishullin Arabik dhe ma sillni atë skllavin tim këtu. Edhe shkuan ata ishin njerëz me mjekra me mjekra të rruajtura dhe mustaqe të gjata, persë. Shkuan te profeti sallallahu alaihi wasallam, mbasi domethënë kaluan ato toka të gjata dhe, dhe udhëtim të gjatë, dhe kur shkuan atje na ka dërguar Kisra, mbreti i perandorisë perse, si me thënë se na ka dërguar Putini. Edhe na urdhëroi që ti të vish me ne, i thonë profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u tha të dy dyve, Edhe po ta marr vesh Kisra këtë lloj fjale që po thua ti, do ti do ti bëj cop cop të gjithë arabëve. Thot merre më bas si po them unë dhe shko ku dush me këtë lloj fjale. Ata kthehen ata me fjalën e Muhamedit dhe për t'i thënë Kisres se çka tha për ty ai, e ka vrarë Zoti Zotin e tij. Dhe shkon tek mëkëmbësi i Kisres që ishte në Jemen që quhej Badhan. Kur shkon atje, ndërkohë që mbërrin këta të dy, tek mbreti i Persit, tek tek mëkëmbësi i, i, i mbretit të Persisë në Jemen, që është Badhani, vjen dhe letra e djalit të Kisrës nga Persia, domethënë letra e djalit të Kisrës vjen nga Persia. Dhe këta të dy mbrin nga Gadishulli Arabik shkojnë deri në Jemen, edhe përkojnë të dyja për një herësh. Këta i thon Muhamedi na ka thënë, i thon këtij Badhanit, mëkëmbësit të Kisrës, na ka thënë, ktheu mbrapsh se Zoti im e ka vrarë Zotin tuaj, Edhe ndërkohë i vjen letra nga djali i Kisrës i thot i thot Badhanit, Unë e vrava babën tim në filan ditë, në të njëjtën ditë që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe jam unë në vend të tij, pra do do, do presësh urdhrat e mi që do vinë nga unë. Në këtë moment kur e merr vesh badhani këtë lloj gjëje bëhet musliman. Dëshmon se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i vërtetë. Dhe kush e beson atë do shpëtojë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe kush e mohon atë, qoftë shifut apo krishterë apo çdo të qoftë, ai vendin e ka zjarr xhehenemi dhe quhet mosbesimtar kafir. Kjo është dëshmia e Islamit dhe këto janë dy dy dy fakte të cilat unë i përmenda nga historia, një nga Kurani, një nga ngjarja e Profetit sallallahu alajhi wasallam në cilën kanë kanë ndodhur me dy persona që kanë qenë kushërinj të Stalinit. Edhe përfundimi i tyre ka qenë si përfundimi i Stalinit. Edhe çdo kush i cili nuk e nuk dëshiron të të meditojë rreth argumentit të Kuranit, përfundimi i tij si përfundimi i Stalinit dhe shokëve të Stalinit do jetë. Pika e tetë. Pika e tetë. Komuniteti musliman. E ku e dini ju se çfarë është komuniteti musliman? Thuhet në letrën në letrën të cilën e ka nxjerrë prokuroria me fakte në thonjza që vërtetojnë që unë jam kriminel në faqen 68. ushtron aktivitet fetar ilegal të palegalizuar, pa ligjur, pa ligjëruar, pa ligjëruar nga institucioni fetar KMSH, faqen 68 gjithashtu thotë KMSH e ka shprehur shqetësimin e tyre për xhaminë e Unazës së re faqen 69. Edhe pikërisht kjo fjala KMSH ka shprehur shqetësimin e tyre për xhaminë e Unazës së re faqen 69, ky lloj shqetësimi ka ardhur në shkurt të vitit 2000 Në Moshosh i ka bërë 14. Domethënë, ku ka qenë se Skënder Buçaj e ty. Atëherë këtu kam disa pika që dua të trajtoj. E para, një, ça është komuniteti musliman. E vërteta është komuniteti musliman, komuniteti musliman në të vërtetë, është një lloj institucioni i cili punon, punon në realitet me dy standarte. Po them në, me dy standarte nga ana institucionale dhe jo nga ana fetare. Nga ana fetare këtë e sqarova më parë që është duke punuar me dy standarte. nga ana institucionale është duke punuar me dy standarde. Standardi i parë është që në sipas dokumentave Komiteti Musliman na figuron si një shoqatë jo qeveritare e cila nuk ka nuk ka të drejtë të urdhërojë të ndalojë qytetarët e shtetit shqiptar. Është shoqatë, si çdo shoqatë dhe këtë lloj ideje e shprehu edhe vetë Skënder Buçaj kur ishte këtu. Është incizuar, mund ta rishikoni. në cilin ai thoshte që dhe ju keni drejt të hapni shoqatë tjetër, ndërtoni xhami pa i marrë leje komunitetit musliman. Ndërkohë që këtu thuhet kanë shprehur shqetësim për xhamin Muazzre, edhe gjithashtu thotë ushtron aktivitet fetar ilegal. Kështu që ne na del që në të vërtetë dhe kjo është e vërteta e fshehtë si unë po e shfaq, e kam shfaqur dhe një ditë po po po po e po e shpalos dhe sot duke përsëritur. Kjo është e vërteta Rreth komunitetit musliman. Komuniteti musliman në të vërtetë është një dikaster i shtetit, i cili drejtohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga shteti shqiptar, me anë të të cilit censurohet feja islame. Dhe mënyra e këtij censurimi bëhet në pamjen e jashtme, duket sikur ai është i zgjedhur vetë vetë zgjedhur, por që në të vërtetë kurrë nuk është zgjedhur nga dëshira e muslimanëve dhe as nuk janë pyetur muslimanët A duan ta kenë këtë lloj komuniteti apo s'duan ta kenë? E dyta, vetë shteti shqiptar me dashje ia ka dorëzuar të gjitha pronat të cilat i përkasin të gjithë muslimanëve të Shqipërisë në dorë kësaj parie të cilën ata vetë shteti i ka vendosur që të bëjnë me këto me këto prona ç'duan ndërkohë që ato s'u përkasin atyre. Edhe kjo tregon që shteti shqiptar i quan ata përfaqësues të padenjë të muslimanëve. Gjithashtu, shteti shqiptar ka bërë me ta një marrëveshje për përfaqësimin e fesë islame në Shqipëri, gjë e cila nuk është e pranueshme për muslimanët. Kur them nuk është e pranueshme për muslimanët, po flas nuk kam për qëllim të gjithë sepse e di që ka prej tyre që e pranojnë dhe e duan, sepse kanë interesat e tyre në të për arsye të ndryshme. Por po them që ka një numër të madh muslimanësh të cilët nuk e pranojnë, as nuk e duan, ne që jemi këtu dhe në sallë dhe të tjerë shumë përjashta, janë disa prej tyre që ne nuk e pranojmë komunitetin musliman, as nuk e njohim, as nuk i kemi kërkuar atyre karrige. Për çfarë janë shqetësuar atëherë ata? Pse e shqetëson Komunitetin Musliman rivaliteti? Çfarë halli ka Komuniteti Musliman? Po i marr pronat? S'kan kërkuar pronat në Komunitetin Musliman. Kjo ky lloj shqetësimi vjen sepse ata nuk duan të bëjë rivalitet dikush. sepse ata janë të urdhëruar nga shteti që feja muslimane duhet patjetër të kanalizojë feja mu feja islame duhet patjetër të kanalizohet tek ato që dëshiron komuniteti musliman me urdhrin e shtetit shqiptar. Kështu që kjo dhe kjo lloj gjëje kjo s'ka masë tjetër. Kështu që kjo Ja dhe këten, teksti i fjalëve të, të prokurorisë kjo tregon, që feja islame në Shqipëri është fe e censuruar, është liri e cunguar në një vënd të cilin pretendohet se ka demokraci edhe ka liri feje. Dhe unë e kam thënë, edhe njëherë në një shkrim që kam bërë dhe po e përsëris. Dallimi ndërmjet komunizmit dhe demokracisë në lidhje me fenë islame, është Se komunizmi e preu pemën e fesë nga e preu nga nga trungu dhe e la e la atë të cunguar domethënë e zhduku fare. Kurse demokracia nuk ka prerë trungun, por ka prerë rrënjët. Ka prerë edhe degët. Ka prerë edhe burimin e vaditjes. Edhe thot pasaj, ja po kam lënë fenë. A mund të ketë fe nëse nuk ka rrënjë dhe nëse nuk ka degë? Unë e di shumë mirë që që shteti shqiptar nuk mund t'i pranojë dot Këto tekste që unë thash nga Kurani, e di shumë mirë këtë gjë. Dhe unë nuk po kërkoj që të, që të mëshiroj Kur'anin, se nuk mund ta mëshiroj Kur'anin ai i cili nuk e beson atë. Por të paktën jini të qartë ashtu siç po tregohemi dhe ne të qartë. Atëherë pyetja ime është kush ia dha të drejtën KMSH që të monopolizoj fen? Të drejtën ia dha shteti. Unë e kam treguar këtë gjë më parë. Unë edhe shumë muslimanë të tjerë, të cilët janë përjashta, të cilët unë e di mendimin e tyre, pra ne po shprehemi në emër të tyre, Nuk janë dakord me KMSH-në sepse ajo ka shkelur ligjet e fesë dhe këto që përmenda unë këtu janë disa prej ligjeve të fesë, jo të gjitha, të cilat i ka shkelur dhe i shkel sistematikisht komuniteti musliman nga Kurani, i shkel ligjet e Kuranit të cilin ai pretendon se i shpërndan dhe e mban në çdo lloj xhamie të veten. Kështu që komuniteti musliman në të vërtetë është një është një institucion me dy standarde nga ana juaj ligjore dhe gjithashtu është me dy standarde nga ana jonë fetare, sepse ata pretendojnë se janë muslimanë, por ata në të vërtetë loj- bëjnë lojën e jo muslimanëve. E gjithashtu këtu pretendon se ka liri feje, dhe këtu në të vërtetë feja nuk lejohet sepse ja ku është Kurani, ja ku është, shpreha unë qëndrimet e Kuranit. Dhe këto janë qëndrimet e mia gjithashtu që kam shprehur unë nëpër hutbe. Dhe unë nuk mund të pranoj Që muslimanët të vriten pa drejtësi sepse nuk i pëlqen mosbesimtarëve që të ndihmohen muslimanët. Sepse mosbesimtarëve u vjen keq për llojin e tyre. Edhe më pas na thon pasi ju nxisni për urrejtje ndërfetare. Un do t'ju bëj vetëm një pyetje edhe këtë kam dëshirë që t'i përgjigjeni ju në vetet tuaja jo përpara meje këtu. Tregohuni të drejtë njerëz. Nuk po kërkoj të bëheni musliman sepse ju nuk e doni. Edhe pse të bëheni musliman më mirë për ju, po tregohuni të drejtë. Ktu ka njerëz në Shqipëri të cilët e shajnë fenë nëpër gazeta, nëpër romane, nëpër media, haptas. Dhe na kanë cenuar ne në nderin e profetit tonë haptas. Dhe na kanë irrituar në formën më më të rëndë. E megjithatë, shteti shqiptar i cili pretendon i cili pretendon që këtu, domethënë, do luftohet çdokush i cili cënon harmoninë ndërfetare, nuk kanë ndërmarrë asnjë lloj mase kundër këtyre. Dhe paturpësia më e madhe është që komuniteti dyfytyrësh shqiptar në një rast të tillë ka bërë gjoja sikur ka ngritur një çështje penale kundër njërit prej këtyre dhe pastaj e kanë mbyllur atë e kanë mbyllur atë me pisllik për të hedhur hi muslimanëve, një komunitet munafik. Ai komunitet i cili kur është sharë Profeti sallallâhu alejhi ve sellem dhe kur janë shkruar gjithë ato romane këtu, ka bërë sikur nuk i, sikur nuk i ka parë, sikur nuk i ka dëgjuar, sikur nuk, nuk i ka lexuar. Kështu që ju o njerëz, ju ligjin tuaj, ju nuk jeni, ju nuk e zbatoni mes mes mes jush. Ju nuk jeni të drejtë, përdorni dy standarde, përdorni dy standarde në zbatimin e ligjit kur thua ti, kur thua ti prokurori, ti shtet, që unë do dënoj çdo person që cenon harmoninë ndërfetare, Atëherë, më nxirr ti mua një ligjëratë në të cilën unë, unë personalisht kam prekur nderin e dikujt. Të ndonjë profeti, të ndonjë personi i cili është person i shquar. Kë? Ndërkohë që, domethënë, unë, futem për këto lloj gjërash, ndërkohë që Disa prej tyre, si Ben Blushi, e Kastriot Islami, më bë, Kastriot Myftaraj, Kastriot Myftaraj, dhe disa palo njerëzit si puna këtyre, këta kanë folur fjalë shumë të pista, kundrejt profetit tonë. Edhe kjo lëgjeje, kjo është kaku për... Dhe të gjithë profetët, jo vetëm profetin tonë, po të gjithë profetët dhe Isa Krishtin dhe Jezusin dhe ky është ligji i Islamit. Po inshallah do të vijë koha e atyre njerëzve me lejen e Allahut. Do vijë koha e atyre palaçove. Sepse ata ata kanë gjetur shesh dhe bëjnë përshesh. Sepse ata e dinë shumë mirë që shteti nga ana e jashtme thotë mos flisni, nga mbrenda nxit flisni, cënojni, Nxitini muslimanët, terrorizojini ata. Përçajini etj etj me radhë. Flisni keq kundër tyre, ndaj fesë tyre, ndaj profetit tyre, s'ka problem. Kjo është liria e fjalës që pretendoni ju. Liri fjalë. Liri vetëm për të akuzuar muslimanët, për të akuzuar profetin islam, kjo qenka liria juaj? Wallahi, unë këtë këtë lloj lirie e kam kuptuar që kur kam qenë në moshën 15 vjeçar ku kam parë që ju keni arrestuar disa arabë padrejtisht. Dhe e kam kuptuar që këtu në këtë lloj vendi nuk mund të ketë kurrë drejtësi me këto me këto, me këto ligje të korruptuara. Për këtë arsye unë po e shpreh sot që unë në bazë të argumenteve që tregova unë kam shprehur dhe e shpreh atë që është në Kur'an, kjo që unë jam i pafajshëm. Unë e di shumë mirë që unë nuk ti, unë nuk mund të jem i pafajshëm sipas ligjeve tuaja, sepse ligjet tuaja janë ligjet e xhunglës, të cilat ju i deformoni sipas dëshirës. Nuk kanë këto standarde. Standardi vetëm që që që, që, që zbatojnë këto është vetëm paraja. Unë di dhe gjëra të fshehta, por nuk duhet të tregoj këtu. Se unë ua nxjerr të palarat një nga një këtu. I di gjërat e fshehta sa ka kërkuar për njërin e për tjetrin, se në burg kam qenë. Dhe kam paguar burgaxhi. Edhe di se çka ka kërkuar prokurori, çka ka kërkuar tjetri. Me para, kanë kërkuar kaq e aq. E rëndësishme është, e rëndësishme këtu është, unë nuk, nuk kam punë, merrem me këto gjëra, janë gjëra të vogla, po po u tregoj, po u tregoj që këtu nuk ka drejtësi sipas ligjeve tuaja. Prandaj normalisht unë do dënohem. Kjo është normale. Por kjo do dënohem sepse këtu funksionon ligji i xhunglës. Dhe po dënohem për shkak të këtij librit. Pra për shkak të tij. Falënderimi i takon Allahut. Lus Allahun e madhuar ma marr shpirtin duke besuar atë. Lus Allahun mua dhe vëllezërit e mi të na dhurojë sinqeritet. Na bëjë të qëndrueshëm në fenë e tij. Lus Allahun e madhuar ta ngrejë Islamin. T'i shkatërrojë kufrin e qafirat. Lus Allahun e madhuar na dhurojë suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër. Na dhurojë shehidllëkun. Lus Allahun e madhuar ma gjë që dëshirojë ai.